lekuko muzkinen txaltegien unguia. Egun garaziko estik asalguneko miren aireen gana jungia. Ordin miren aire zuek ingututzu uh, garaziko estik asalgunia aipatzeko, Ordin eh, hasteko erraiten haldi, presentatzen halde ikusi ataldia. Bai, egunan, bai, ordeon gu sei laborari etxeko mm, ekoizleak, garazi inguruan girenak, e, eh, seiak, ordeon e, azkarate, behauze irisari, urepele, mendibe da dona estikoak gira, eta mm, ba, gira hiru uh, eh, ardikin uh, girenak ordeon guk uh, proposatzen du ardi gazna, esnekiak, esnekietan bada zemirena, jaurtak, gazna freskoak, eta Gero aragia ere onduko hastetan uh, eh, dugu bildo Eta gero berze iruen artean eh, ba, dira um, barazkiak, uh, irisahetik, uh, eldu direnak, baita kintua uh, eh, sehikia, a ere ba, eta behauzetik eldu da Atekia, Ara, a bela eta a kontserbak. Ados, agi freska e saltzen duzi ordin? Arai freskoa ere, bada, uh, gero gutaik uh, kanpo badira bertze uh, eh, ekoizle batzu, denetara uh, ogoita mar bat ekoizlekin uh, lanean ari dira, ordeon uh, lekukoak dira, denak dira uh, gure saltegitik uh, berrogoi uh, kilometrotara direnak, urunenak, eta besteak beste ordion uh, aragian uh, oilaskoa, oilaskoa eta gero uh, eh, eh, berze, berzeko izpen frangu ere bat, tisanak, estia, eh, arnoak, uh, gila, eta holtzeak, pastak ere lekuko uh, ekoizile batak egiten dituenak, hor beha zen. Untsa eta erraiten alde ikusia, nula igaiten den, segunez zabalik ziden, aitzinetik manhatzen aldenez, edo zin behar denez, uh, susenin Horten ez saltegia egun guziz uh, eh, irikia da igandetan salbu. Uh, eh, onokoan astelen atzaldetan etxia da, baina uh, laster astelenea nire egun uh, guziz uh, zabaldia izanen da. Ordeon onokoan uh, telefonaz uh, manatzeko ez dugu deus plantan ezagirik, uh, diendea ditenda erostera, uh, likian berian atxemaiten du behar duena, gero telefonako zenbaki bat bada nahi bali ba, eh, da intzinetik jakin ia uh, behar dituztenak uh, badirenez. Uh, bo usaia badira, baina negia da, mazen, oilaskoak edo batzuten joaitzen dira guk uste baino fiteago, eta duda bat balima da ez da, ez da berdurtu behar deitu jakiteko ia, ia, ia diten aldiren zerbaiten bila, eta egun garaziko estika salguneko miren aireekin ginen, eta bihar urruñako lagun kopeko adelaide darazpeen gana runengia.